وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد حصل مثل هذا في عهده صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس يوم موت ولده إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم هذه المقولة التي قدمتها لكم Suala la kupatwa mwezi au kupatwa jua katika sheria ya Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelielezea kwa uwazi na kwa ufasaha kwa ajili ya kuufundisha umma uliomwamini yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa ajili ya kufuta mawazo fikra na khurafat za jahiliya juu ya vitu hivi vikubwa viwili ambavyo ni alama katika alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wana itikadi tofauti tofauti juu ya matukio kama haya, juu ya kupatwa mwezi au kupatwa jua. Kuna waliokuwa na itikadi zao za kijahilia kwamba labda jua limezuiwa au limekamatwa na samaki au mwezi umekamatwa na samaki au jua limepatwa au mwezi umepatwa kwa sababu amekufa fulani au amezaliwa fulani au limetokea jambo fulani katika ulimwengu. Kila mmoja analeta rai yake na mawazo yake ambayo ma anzalallahu biha min sultan, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ameletwa kwetu rahmatan lilalamin, hali ya kuwa ni rahma kwa viumbe, na ndiye anayefikisha muballigh an rabbil alamin. Akatuelezea kwa maneno ya uwazi kabisa kwamba jua na mwezi ni alama mbili miongoni mwa alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika ishara kubwa za uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana wale waliokuwa wakiabudu jua au mwezi kwa kudhani kwamba vinaumba vitu hivyo au vinastahiki kuabudiwa akasema la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun msijisujudie jua wala mwezi msujudieni aliyeviumba vitu hivyo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa mnataka kumwabudu yeye tu kwa jua na mwezi ni alama miongoni mwa alama kuu za Allah subhanahu wa ta'ala. Vitu hivi viwili havipatwi kwa sababu ya kufa mtu yoyote katika watu, wala kwa sababu ya kuzaliwa yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala, katika riwaya imekuja, yukhawifu Allahu bihima ibada. Allah subhanahu ameviweka vitu hivi na matukio haya kwa ajili ya kuwatia hofu waja wake, wakumbuke kwamba iko siku jua litakunjwa kunjwa litaondolewa idha shamsu kuwirat itafika siku hiyo ndio ni siku ya kiyama kwa matukio kama haya yawakumbushe kwamba kuna asaa wa inna saata laatiyatun kiyama kiko kitakuja kwa hiyo wanakumbushwa watu na Allah anawahofisha lakini si kwa sababu fulani kafa au fulani kazaliwa mtakapoona kitu kama hicho kupatwa kwa jua au kupatwa kwa mwezi. Mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watakiwa mswali kama hivi tulivyoswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali rakaa mbili zilizobeba rukui nne. Katika rakaa ya kwanza amesimama akasoma Fatiha na sura ndefu sana faatala alqiyam sallallahu alayhi wasallam kisha akarukuu faatala arrukuu rukuu akairefusha lakini duna alqiyam kisha akasimama tena akwenda kwenye sida akasimama tena kwenye itidal akasoma tena faatala alqiyam akarefusha kile kisimamo na akasoma sura ndefu lakini chini ya kisomo cha kwanza kile kilikuwa kirefu zaidi, cha pili kikapungua kidogo, kisha akarukui tena, kisha akaitadili, kisha akasujudu sijida mbili, kisha akasimama tena akasoma ani Fatiha na sura, akarefusha kama alivyorefusha katika ile rakaa ya kwanza, lakini kisomo chake kilikuwa chini ya ile rakaa ya pili, kisomo cha pili kile basi akafanya hivyo katika rakaa ya pili kwa maana akarukui mara mbili na akaleta visomo mara mbili kisha akasujudu hivi ndivyo ilivyopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lakini pamoja na hayo baada ya kuswali mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pia wad'u ombeni kithirisheni da'wa ziombeni nafsi zenu waombeeni ahli zenu ombeeni miji yenu muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala tubu ilayhi na mtubie kwake mtadharra kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mnyenyekee kwake msimu bora kabisa wa kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa muyafanye hayo lakini vile vile watasaddaqu na mtoe sadaqa toweni katika mali zenu mjikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta tankashifa ma bikum, mpaka kile kilichowasibu kiondoke. Yani mpaka kama ni mwezi uachiwe, sasa jambo litakuwa limeisha. Haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yamejaa ndani ya vitabu. Ahlus Sunnah wal Jamaa wanayafanyia kazi. Ajabu ni kwamba katika wakati huu, katika hali kama hii ya ulimwengu bado kuna watu hawahisi chochote juu ya matukio kama haya, hawana hofu, hawajali. Watu waswali, wao hawajali, wafanya mazungumzo yao, pengine ndio kwanza atafuta simu yake auvute mweza, upige picha, wengine ndio washangilie, wengine watafute miwani, wengine watafute hiki, waangalie ilikuwaje, wala mirungi, wale mirungi yao, wala hawajali wenyewe walikuwa maskani wakae kwenye maskani zao lakini katika miji hii hii pia hali ilikuwa tofauti zaidi watu walikuwa wakipita waking'ara humu katika miji wakitoka na madufu yao wakishangilia kuna nini ah mwezi umepatwa sasa ndio hivi yale yaani wanakwenda kinyume kabisa mtume swalla sallam yusharriq wa hum yugharibun mtume anaelekeza sallallahu alaihi wasallam mashariki wao wanaelekeza magharibi wanapingana naye mpaka ikawa sunna hii na utaratibu huu ikawa ni mansia, ni sunna iliyosahaulika, haitekelezwi katika miji. Maimamu wa madhahibi wote wamezungumza wakalielezea jambo hili, lakini si wanaodai kwamba wao ni mashafii wala mahanabila wala maalikia kwenye miji hii wanaoswali swala hii, ndio kwanza wao kwa barabarani wazunguka. Kwa hiyo hii ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukisoma kwenye vitabu vyote vya fiqh katika milango ya swala vitabu vilivyopambanuliwa maneno utakutana na salatul kusuf salatul khusuf swala ya kupatwa jua na swala ya kupatwa mwezi ni swala aliyoifundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wale wasiojali katika waislamu tawaambia wakumbuke kwamba sisi tuna mtume sallallahu alaihi wasallam anayetufundisha na kutuelekeza wasisikilize maneno ya watu wasiojua watu wasiokubali Uislamu wasiomtambua mtume sallallahu alaihi wasallam wakaona kwamba ni matukio tu mambo ya kisayansi wajua jua limefanya hivi na vile basi na Uislamu haupingani na sayansi ila sayansi ikipingana na sheria ya Kiislamu hiyo ni uongo kwa sababu nyingi ni nadharia hasa katika mambo ya mbali ambayo uko nje ya uwezo wao lakini Uislamu unakubali maelezo ya kisayansi yanayokubaliana na sheria ya dini ya Allah. Kwa hiyo kama sayansi yasema kwamba kupatwa kwa mwezi sababu yake ni kukingama dunia ikaingia kati ikakaa katika mstari mmoja na jua kiasi ambacho mwangaza wa jua unaomwilika katika mwezi ili mwezi kuakisi katika dunia ulete nuru, mwangaza ule haufiki. Kwa hiyo dunia imeingia katikati imezuia pale. Jua likuwa katika mwezi ili mwangaza uje duniani, dunia imeingia katikati. Sasa wanawazuoni wanaeleza kwamba hapo pana hatari kubwa kabisa, na hatari yenyewe ni kwamba ule mvutano uliopo baina ya jua na dunia na mwezi, lau kwamba dunia itasogea katika sehemu ya jua, basi dunia itayeyuka kwa sababu ya ukali wa miale na mionzi ya jua dunia inakaangwa mara moja na watu wote wataangamia. Kwa sio jambo dogo, ni jambo kubwa, ni mvutano mkubwa. Kwa hiyo sisi tusimame tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala alipitishe hili na upitishe mvutano huu kwa salama. Wewe wakaje ukacheka uone kwamba ah, sasa limetokea hili, ni kama vile jambo tu la starehe hivi. Hapana, si hivyo. Ni kwa nini? Kwa sababu watu wamesomeshwa kwa maskuli mitazamo ya kilimwengu zaidi kuliko mtazamo wa kiimani na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akili zao zimevurugwa, zimepikwa, zikavurugwa, zikawa sasa hazihisi chochote katika jambo la dini na mambo ya ilmu ya dini ya Kiislamu. Ndio ukaona hii hali tulionao, watu wamekuwa wana fikra za kiumagharibi na fikra za kiilhad za kupinga dini. Kwa ah, nature tu yatokea tu, ajua kitu hivi hivi, yatokea hivi. La, hii ni aya min ayati Allah Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifu biha ibada anawatia hofu kwa aya hiyo waja wake aya hofu iko wapi sasa nini kwa sababu ya kujazwa fikra mbovu sasa sisi tunaosoma dini tunaosoma Qur'an tunaosoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na fiqhi ya Kiislamu na sheria yake tukasoma tauhid tuyatafikisheni mambo haya kwa kuswali kama hivi na kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na sio jambo la mchezo na kulifurahia au kuona kwamba hakuna kitu ni jambo kubwa kwa hiyo baada ya kuwa tumesha swali na swali atakiwa iwe ndefu zaidi ya hivi tulivyoswali kwa sababu ni sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hata tankashifa ma bikum lakini alhamdulillah imepatikana sunna tumetekeleza lakini mingine aliyobakia sasa sio kukaa vijiweni na kuanza kupiga stori, ni suala la kukaa na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili atupitishe salama katika hali hii. Lakini pia watu wenye kutoa sadaka watoe sadaka. Allah subhanahu wa ta'ala yufarij anna mimma nahnu fih Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين على الصهاينة والملحدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين